Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ ԼՂՀ-ին մտուցած ծառայության համար բարերար Կարեն Խաչատրյանը ապարգևատրվել է վաճական բարեպաշտ մեդալով։ Արցախի խորհրդարանի խոսնակն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության падգամավորներին։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս չի եղել։ Ֆրանսիան պատրաստ է կազմակերպել ու ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Հայկական երկու հանրապետությունների առողջապահության նախարարները ստորագրել են համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հրադադարի ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է 26 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 250 գրակոց, իսկ հյուսիսարևելյան մարտակերտ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm հականանետ երկու արկ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 8:26 րոպեից սկսած Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավարևելան ուղությամբ հակառակորդը շփման գծից 30 կիլոմետր խորության վրա ուղղաթիռների եւ ինքնաթիռների կիրառմամբ անցեկացնում ուսումնամարզական թռիչքներ։ Ժամը 11-ի դրությամբ այդ ուսումնամարզական թռիչքների ներգրավված է եղել 12 ինքնաթիռ եւ 41 ուղղաթիռ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հակաութային պաշտպանության ուժերը ռադիոլոկացիոն, կրակային եւ դիտարկման համակարգերի միջոցով վերահսկում են ադրբեջանական զինուժի ուսումնամարտական թռիչքները եւ աչալուրջ հետևում դրանց գործողություններին։ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 12-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության անդամ մի խումբ պատգամավորների խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են երկու հայկական հանրապետությունների միջխորհրդարանական կապերի հետագա խորացմանն ու ընդլայնման առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Էդուարդ Շարմազանովը մասնավորապես նշել է. Հայաստանի Հանրապետությունն Արցախի Հանրապետության կողքին է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներս ամեն ինչ անում անելու ենք անկախ կուսակցական եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն պատկանելությունից, որպեսզի լինենք Արցախի ժողովրդի կողքին եւ Արցախի ժողովրդի արդար դատը իրականացում այլ ընտրանք չունի այն ամենի համար, ինչի համար որ 88 թվականին Արցախցին դուրս է եկել պայքարի, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հասնենք այդ պայքարի դրամաբանական հաղթարշավին։ Եվ այլ ճանապարհ չկա, մենք քննարկել ենք նաև բազում այլ հարցեր, միջխորհրդանական հարաբերություններ, Հայաստան-Արցախ հարաբերություններ, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եղել ենք առաջնագծում, բավարարված ենք, ոչ միայն բավարարված ենք, այլ ողջևորված ենք առաջնագծում կանգնած մեր սպաների եւ մեր զինվորների թե մարտական ոգով, թե ֆիզիկական պատրաստակամությամբ եւ ամենակարևորը բարյա հոգեբանական բարձր նկարագրով Արցախը այլ երկ չունի բացի հաղթանակից։ Արցախի հաղթանակը դա հայության հաղթանակն է։ Մենք ունենք միջանապար՝ ազատ ու անկախ Արցախ։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է բարերար Կարեն Խաչատրյանին եւ քննարկել նրա հետ Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում Բակո Սահակյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մատուցած ծառայությունների համար Կարեն Խաչատրյանին է հանձնել Վաչագան բարեպաշտ մեդալ, բարձր գնահատելով նրա հայրենանվեր գործունեությունը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովին եւ նրա այդ Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավորներ Վահրամ Մկրտչյանին ու Տաջատ Վարդապետյանին հուլիսի 12-ին ընդունելը ԼՂ խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպանը մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը եւ հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ողջունելով ներկաներին Աշոտ Ղուլյանը երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության падգամավորներին Արցախի խորհրդարանի հետ ակտիվ համագործակցության համար եւ բարձր գնահատել ապրիլյան ռազմական գործողությունների ընթացքում ու դրանից հետո նրանց Արցախում լինելու եւ ամեն կերպ օժանդակելու պատրաստակամությունը, ինչը նոր որակ է հաղորդել երկու երկրների միջխորհրդարանական հարաբերություններին։ Տարիներ առաջ Հայաստանի եւ Արցախի միջև սկիզբ առած միջխորհրդարանական համագործակցությունը ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից հետո հասել է նոր աստիճանի, որն արդեն ոչ միայն պաշտոնական եւ արարողակարգային է, այլև ընդգծված բարեկամական ու գործընկերային, նշել է խորհրդարանի ղեկավարը։ Խոսելով խորհրդարանական համագործակցության մասին Էդուարդ Շարմազանովը, ով ԱՊՀ խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավարն է, նշել է, որ Հայաստանի խորհրդարանը պետք է ավելի հաճախակի դարձնի շփումները Արցախի խորհրդարանի հետ։ Առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու եւ համապատասխան միջազգային կառույցներին ներկայացնելու համար։ Էդվարդ Շարմազանովը ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահին է փոխանցել նաև հույն ժողովրդի եւ Հունաստանի խորհրդարանի падգամավորների երախտագիտությունը սույն թվականի մայիսի 19-ին ԼՂՀ ազգային ժողովի խմբակցությունների կողմից Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարություն ընդունելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրերս արցազրույց է տվել արաբական Ալ-Մայադին հերոստալիքին։ Անդրադառնալով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ եթե այսօր նույնիսկ ամբողջ աշխարհը միավորվի, չի կարող ԼՂՀ բնակչությանը համոզել ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Նրա խոսքով միայն Արցախի բնակիչները պետք է որոշեն Արցախի վերջնական կարգավիճակը, լինել անկախ պետություն թե միանալ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինձ համար ամենից կարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը ապահովված լինի, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ապրելու իրենց պատմական հայրենիքում այնքան, ինչքան այս աշխարհը գոյություն կունենա, որովհետև իրենք իրենց պատմական հայրենիքում ապրել են հազարամյակներ։ Իսկ այդ անվտանգությունը կարող է ապահովվել միայն ու միայն Ադրբեջանի կազմից դուրս որևէ մեկի համար հիմա կասկած չկա։ Եթե ինչ որ մի չար կատակով գոնե մեկ օր Ղարաբաղը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, Ղարաբաղում մի հայ չի մնա։ Մենք կողմնակից ենք նրան, որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը որոշի իր վերջնական կարգավիճակը։ Այնպես ինչպես ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, Արցախում հազարամյակներով ապրել են հայեր եւ այն երբեք Ադրբեջանի մաս չի եղել։ Խոսելով հայոց ցեղասպանության մասին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ դրա իրականացման համար հայերը չեն մեղադրում թուրք ժողովրդին, մեղադրում են այն իշխանություններին, ովքեր ամբողջ պետական ապարատը լծեցին հայերին բնաջնջելու գործին։ Սերժ Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ կգա ժամանակ, երբ Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման խոչընդոտների փուլ առ փուլ վերացման մասին հայտարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը նշել է. Բանակցությունները մշտապես ընթացել եւ ընթանում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաթեթային կարգավորման շուրջ, ձեռքբերված պայմանավորվածությունների փուլային իրականացմամբ։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի ինքնորոշման իրավունքը եւ այդ իրավունքի իրացումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից եւ այդպիսով վերացնի կարգավորման ճանապարհին արկա խոչընդոտը։ Ֆրանսիա միշտ հայտարարել է, որ պետք է կազմակերպել ու ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար որոշումներ փնտրելու նպատակով։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիեն։ Ֆրանսիացի դիվանագետը նշել է, որ աշխատանքն ընթանում է ռուսաստանցի եւ ամերիկացի գործընկերների հետ սերտ համագործակցության շրջանակում։ Նախագահ Օլանդը Վարշավայի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է գործընկերներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բնականաբար օրակարգում եղել է հակամարտության կարգավորումը, հիշեցրել է դեսպանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան քննարկում է հանդիպման հնարավորությունը որպես հակամարտության կարգավորման շանս։ Ինչ վերաբերում է միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմերին եւ լրատվամիջոցներում հայտնված այն հրապարակումներին, թե այդ հարցում համանախագահները տարաձայնություններ ունեն, դեսպանը նշել է, որ այդ հարցով չկա ոչ Թյուրնբերնում, ոչ տարաձայնություն։ Միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը տեղակայելը ծայրահեղ կարևոր է բանակցությունների հերանեկարների տեսակետից։ Արցախի անկախության ճանաչման ու բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնմանն այլ ընտրանք չկա։ Այս մասին նշել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանը պնդում է փուլային տարբերակը, որը գործընթացը ձգձգելու մի ձև է, ավելի շահեկան դիրք ստանալու ձգտում։ Եթե Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ շահագրգռված է հարցի կարգավորմամբ եւ չի տեսնում այլ տարբերակ, քան Փուլայինը, ապա այդ դեպքում թող ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Մենք էլ կճանաչենք Ադրբեջանին ու կնստենք բանակցային սեղանի շուրջ եւ կսկսենք քննարկել տարբեր հարցեր այլ տարբերակ չկա։ Պետք է լինի Արցախի անկախության ճանաչումը, լիարժեք բանակցային ձևաչափի վերականգնումը, մնացածը ցույց կտա ժամանակը։ Միևնույն ժամանակ պետք է բոլորը հասկանան մի բան. վերադարձ չի կարող լինել անցյալին, նաև սահմանների առումով, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ընթացիկ տարվա βέρքի տակ հադրութի շրջանի համայնքներում կատարվել է մոտ 10000 հեկտար աշնանացան հացահատիկայիների ցանքս։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Դրական կարելի է համարել այն փաստը, որ Բերքահավաքի ամբողջ ընթացքում հրդեհներից մեկի կորուս չի եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր Բերկարար ծառայության հադրուտի բաժնի արագ արձագանքման խմբերը շրջօրյա հերթապայություն են սահմանել հացահատիկային դաշտերում։ Ներկա պահին նրանք տեղափոխվել են համակային լուամերձ տարածքներ եւ շարունակում են շրջօրյա հերթապայությունը։ Ինչպես տեղեկացրեց հադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի ջոհատեսյան ու աշնանարության օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոպյանը 2010 հեկտար գարու հունձ ստացվել է 13058 տոննա բերք։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 21.5 ցենտներ։ Խնձվել է 2850 հեկտար ծորենի դաշտեր։ Ստացել է 7838 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 27.5 ցենտներ, որը ըստ բաժնի վարիչի կարելի է բավարար համարել։ Բերքահավաքին մասնակցում է 40 կոմբայն։ Եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում կար ժամկետում ավարտին կասի հնձի աշխատանքները։ Ստացված բերքի իրացման խնդիրներ միջև այսօր չկան, նշեց բաժնի վարիչը։ 2017 թվականի Բերքի տակ աշնանացան կատարելու եւ բարձր բերք ապահովելու նպատակով ժամանակն է որ Բերք հավաքից անմիջապես հետո սկսվի հերկի աշխատանքները, որովհ պայմաններ կստեղծվի հողը աշնանացանի համար նախապատրաստելու։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանն ընդունել է ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանին։ Հանդիպման առանցքում էին բժշկական օգնության աշխատանքների կազմակերպման, կադրային հագեցվածության, առավել օպերատիվ եւ համակարգված համագործակցության մշակման, ինչպես նաեւ այլ հարցեր։ Այսօր մեր համագործակցությունը թևակողում է նոր փուլ եւ մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում խորացնել արդեն իսկ սերտ համագործակցությունը ի նպաստ երկու երկրի բնակչության առողջության պահպանման, նշել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարը։ Հանդիպման ժամանակ հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել Արցախի բժշկական հաստատությունների նեղ մասնագետներով համալրման խնդրին։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ առողջապահության նախարարների ուշադրության կենտրոնում էին համաճարակաբանական իրավիճակին, մոր եւ մանկան սեփական առողջության պահպանմանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում Արմեն Մուրադյանը եւ Կարինե Աթայանը ստորագրել են երկու հայկական պետությունների առողջապահության նախարարությունների միջև համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Նպատակ ունենալով պահպանել եւ բարելավել Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության առողջությունը, ստորագրված փաստաթղթով նախատեսվում է առողջապահության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մասին տեղեկատվության փոխանակում, առողջապահության ֆինանսավորման մեխանիզմների բարելավում, առողջության պահպանման եւ բուժաշխատողների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման նողված համատեղ ծրագրերի իրականացում, ԼՂՀ բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման հնարավորության ստեղծում։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, նախորդին չհայտարարված այցելություն է կատարել Շուշի քրեական ուղի հաստատություն։ Այսի ընթացքում ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպանը ցանոթացել է այն պայմաններին, որոնցում պահվում են բանտարկյալները։ Այցելության ընթացքում նա այցելել է նաև Շուշի քրեական ուղի հաստատությունում գտնվող Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գուլիևին։ Այն հարցին, թե արդյոք ադրբեջանի քաղաքացիները զբոսանքի իրավունք ունեն, մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է, որ բացօթյա զբոսանքի համար հատկացված տարածքում այդ իրավունքից ինքնուրույն օգտվում են բոլոր բանտարկյալները։ Մարզասերների համար Բրազիլացի լեգենդար ֆուտբոլիստ Պելեն աճուրդի է հանել 60 տարվա մարզական գործունեությունում ձեռքբերած իր բոլոր մրցանակներն ու հիշարժան իրերը։ Փորձագետների կարծիքով այս աճուրդը կարող է խոշորագույնը դառնալ սպորտի պատմության մեջ։ Սպասվում է, որ աճուրդից ստացվելու է մոտ 7.2 միլիոն դոլար եկամուտ, որի մի մասը 75-ամյա բրազիլացին մտադիր է տրամադրել բարեգործությանը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 20 ցելսիուսը 23-ից 28 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։ Ռադիոսով բարեկամներ մեր հաջորդ երաժշտական ընդմիջման առաջարկում ենք լսել երգեր Վարդան Բադալյանի կատարմամբ։ շատ երկար եմ քեզ սпасել դու հավատա կյանքիս է ջերը անդադա հուսալով թերթե բայց հիմա դու կաս արդեն գտել եմ քեզ դու լույսն ես իմ անուշներից ովում մեծ հույսի փարոս չեք երբեք Էլ ոչինչ չխանգարի Իմ տաճարն ես դու Սիրո և մաքրության Դու իմ արևն ես Իմն ես իմ ներկան և ապական Սիրում եմ քեզ Սիրում և խենթանում میان کسیت آشکاره